Hayat dediğimiz oyun elince, Allah rahmet etsin iffetli gence esaf var mizan var inceden ince Kadir sıkar seni bilmem deyince Hayat dediğiniz oyun eğlence Allah rahmet etsin iffetli gence hesap var mizan var inceden ince Kabir sıkar seni bilmem deyince Kibirden uzak dur ucuptan sakın Haset etme şeytana olma yakın Dilini zapt eyle hayanı takın Rabbine dua et dara düşünce Kibirden uzak dur ucuptan sakın Haset etme şeytana olma yakın Dilini zapt eyle hayanı takın Rabbine dua et dara düşünce Büyük bir iddia inandım dersen Sebat et ardından canını versen Müjde var belaya göğsünü gelsin Allah kafi gelir doğru gidince versen Sebat et ardından canını versen Müjde var belaya göğsünü gelsen Allah kafi gelir doğru gidince Kur'an ile sünnet yolun rehberi Gönüllere şifa ilim dersleri Huzuru bulursun umut etleri hüzün keder kalmaz secde edince Günah kusur kalmaz tövbe edince Kur'an ile sünnet yolun rehberi Gönüllere şifa ilim dersleri Huzuru bulursun unut dertleri Hüzün keder kalmaz secde edince günah kusur kalmaz tövbe edince